Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. June 22, 1622 Binuo ni Pope Gregory XV ang Sacred Congregation for the Propagation of the Faith. Kasabay nito ang pagpapalabas ng papal bull na inscrutabili. Noong panahong iyon, Hinangad ng Santo Papa na matulungan ang mga misyonero sa kanilang tungkuling ipalaganap ang mabuting balita ng Panginoon saan mang panig ng mundo kaya't naisakatuparan ang pagbuo sa nasabing kongregasyon. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.